Խաչի Այգլիկյան Երգիծական մանրապատումներ Մարդոյի հասը Մեր հարևան մարդոն ուներ, ճուներ արտականոնո մի մինուճա զավակուներ։ Գեղեցիկ էր արտակը, բոյուբուսաթով, սև ու խոշոր աչքերով, գանգուր մազերով, վերին շուրթունքին էլ սև թելի նման գծված բարակ բեխեր ուներ։ Իմ արտակն ուրիշ է, ուրիշ։ Հարևանների շրջանում խոս չէր գտնում տղային գովելու մայրը։ Իմ տղին սազական աղջիկ հողագնդի վրա չի ճարվի։ Ու մի օր ճարվեց։ Հարևանի աղջիկը Նանոն։ Ճիշտ որ գեղեցիկ էր։ Արտակն էլ իր հերթին սիրում էր Նանոյին։ Մի գեղեցիկ օր տղայու եւ աղջիկա ծնողները նրանց ընտրությունը օրտնեցին եւ հարսանիքն էլ շուշացավ բայց հարի ուտես, որ նրանց ուրախությունը երկար չտևեց։ Պարզվեց, որ Մարդոյի հարսը քնած ժամանակ տակը թացացնում է։ Ահավոր, անսովոր, բացառիկ իրողություն։ Ինչ անել։ Սկզբում տղան լուրեր, կարող է պատահական է, կանցնի, բայց օրերն անցնում են, արտակի մռալ դեմքի ամպը հետ չի գնում։ Բանից անտեղյակ մայրը անհանգստանում է, ուզում է պատճառն իմանալ է դուրդրկից մեզի բախտավոր մարդ են համարում, իսկ քո երեսին ռանկ չկա։ Ինչ է պատահել բալաջան։ Դարդունիս, ասա դարման անենք։ Կշտամբանքով խնդրում է մայրը։ Տղան ճարը կտրած մորը պատմում է։ Մայրը ցնգներին է զարգում ու վայ տալիս գլխին, բայց այնպես է անում, որ գախնիկը տանից դուրս չգա։ Օրերն անցնում են, փոփոխություն չկա բայց արի ուտես, որ երկար ժամանակ հնարավոր չի լինում գախնիկը պահել։ Լուրը ընկնում է մարդկանց բերանը։ Է, ինչ են ենք հողուլ։ Շեննիկն իմացել է, մախաթը տոպրակի մեջ պահել չի իլի։ Մեծերի խոսք է՝ գյուղի բերան, ջվալի բերան, ասում ու տղայր մխիթարում են ծնողները։ Հարևաններն էլ ցավով են իմանում խեղճ հարսի հետ պատահացի մասին եւ խորուրդ են տալիս հարսին տանել ղուր դավրեշ գյուղը գրբացի մոտ։ Տարեք թող գիր թալիսման անի, բալկի մի բան դուրս գա։ Մյուս օրը Մարդոնը իր կինը բերով բախչով հարսին հետ ներնարած բռնում են Ղուլ Դարվեշ յուղի ճամփան։ Գրբացը նրան սիրով ընդունում է մանավանդ բերազնվերները։ Քննում է հարցու փորձ է անում, քթի տակ ինչ որ անհասկանալի բաներ է շշնջում, չափու ձև է անում, երանկյունի մի թղթի վրա խաչում մաչ է քաշում եւ ամրացնում է հարսի հակոստին։ Մարդոին էլ հանդիսավորությամբ ասում է. «Դե տարեք, ամեն ինչ կարկին է»։ Սկես ուր սկես Իսրայել շնորհակալություն են հայտնում եւ ուրախ ուրախ վերադառնում գյուղ, քեֆ ուրախություն են կազմակերպում ու օրտնում սաբաբ եղածներին։ Օրերն անցնում են ամիսներն հետո ոչ մի փոփոխություն։ Էհ, ուրիշ ճար չկա, որոշում է արտակը։ Հարկավոր է բաժանվել։ Հո իմ տան ճրակը չպիտի մարե, մեզ երեխա է պետք, արթարանում է մարդուն։ Ուրիշ դա դատաստան չկար։ Վերև ներքև հարևան գյուղի քողվեն էր։ Եվ ահա դիմեցին նրան տղայի ու հարսի բաժանությունը հաստատելու։ Քոխվեն լրեց, լրեց, երբ երբ իմացավ բաժանման պատճառը քահքացի ծաղեց։ <laughs> Այդեր տունը շինվի։ Դուք կարծում եք մեր կրանոց հետենց բան չի պատահում։ Այդ օր համար էլ ընտանիք կքայքայեն, վայ ձեր գլխին։ Ամոթ է, ամոթ, գնացեք հաշտու խաղաղ ապրեք։ Եվ դա դատաստանն ավարտվում է։ դա, Ասոյի դան գասոյի նետը։ Աշնան մի արևոտոր, մի ռուս պաշտոնյա կարսից գալիս է անի կողմերը։ Ճամփի կեսին նրածին քաղցից կանգնում է եւ չի ուզում առաջ գնալ։ Նա անհապաղ գործի է դնում խտաններն ու ձերքի ճիպոտը, բայց արդյունքի չի հասնում։ Ձին մնում է իր ասացին։ Տեսնելով որ ամեն ինչ անօքուտ է անցնում, նա ցած է իջնում թամբից, բռնում է ցյուսանձը, շեղում ճանապարից եւ մանորու թեթև քայլերով գնում դեպի ցաղկաշին գյուղը, որը մայրուղուց հեռու է հազիվ 4-րդ վերստաչափ։ Հույս ունենալով, որ այնտեղ ձերք կբերի գարի, ձիուն կգերագրի, քիչ հանգիստ կտա ու նորից կշարունակի ճանապարհը։ Հակառակի նման գյուղ մտնելիս նրան առաջինը հանդիպում է տանուտեր Օհանը։ Լսիր մարդ, մի քիչ գարի ճարիցի ուս համար։ Ես արժեքը կվճարեմ։ Դիմում է Պաշտոնյան ռուսերեն լեզվով եւ ձերքը տանում ծոցագրբանը։ Իմալ, իմալ, հարցնում է տանուտերը։ Եկորը նորից է կրկնում ասածը, այս անգամ ավելի շեշտված եւ հատ-հատ արտասանելով բարերը։ Օհանը վախից կուչ է գալիս եւ զմայլված նայում է նրա ոսկեգույն ուսադիրներին, կրծքի վարվռուն մեդալին, սրի արծաթավուն կոթին եւ մի տեսակ սարսուռ զգում։ Օհան աղա, օհան աղա, կանչե Ալեքսան Սասոին, այն ռուսավոր լավ կխոսա։ Զգալով տանուտերի ցաներ վիճակը ասում է Դարբին Անդոն, որն այդ պահին անցնում էր այդ կողմով։ Տեղա գալա, գնաս Ալեքսանաց Սասոին, որ տանուտերի քեզի կկանչի թող շուտ իգա։ Հրամայում է նա գյուղական գզիրին։ Աղեք, ասում է կա գզիրն ու վազում։ Քիչ հետո տանուտերին է ներկայանում խաժ աչկերով բարձրահասակ լող-լող ասում։ Մգրեղա, իմացա դու լավ ռուսավոր կբլբլաս։ Իրավ է, հարցնում է տանուտերը նրան։ Իրավ է, ասում է ասուն։ Հելա տես իդի անհավատ ինչ կսե։ Հշտո դիմում է ասուն ռուս պաշտոնյային։ Գյուղում կարելի է մի քիչ գարի ճարել, գարի, հարցնում է նա ասուին։ Դա, դա, պատասխանում է ասուն։ Փուտն ինչքան արժի։ Դա, դա։ Գնա ու 10 փուտ գարի բեր, ես քեզ փողը գտամ։ Ասուն նորից է ասում իր միակ դան ու տեղից չի շարժվում։ Լսելով ասոյի պատասխանը, հավաքված մարդիկ սկսում են բարձրաձայն հրհրալ ու ձերքերն իրար խփել։ Պաշտոնյան կարծելով, որ իրեն ծաղրում են, խիստ գունատվում է, դեմքն ու ականջները շիկանում են, կրակ կտրում, Փարթանբեգերը ծրիվ են գալիս երեսով մեկ։ Նա իսկույն խլում է ներկաներից մեկի ձեռնափայտն ու սկսում աչոձախ հարվածել գյուղացիներին։ Ոմանք փախչում են այս ու այն կողմ, ոմանք էլ քարանում մնում են տեղներում։ Դո մեղավորի լաշ, բակսեի ռուսավոր գինամ։ Բա օրակու իմացած, քիչ մնաց հմ մնուս, սախ-սախ կրակ թալեիր, ասում է զայրացած տանուտերը ասոյին։ Աղա, այդ իմ տեսած ռուսներից չի, պատասխանում է ասոն։ Տանուտ էր, այ տանուտ էր, վրա է բերում մի տարեց մարդ, շիլ առակելը։ Դու ինձ լսեք, անչե ավետանց գասոին, են ռուսավոր բոլորիս լավ կխոսե։ Քիչ հետո տանուտերի կողքին կանգնում է կարճահասակ, գիրուկ եւ զվարթերես գարսոն։ Գեվո դղա, իմացիլին, որ դու ռուսավոր լավ կբլբլցուս։ Հլը հարցրու տես այդ հարիվ ինչ կուզե մեր ջանիցն։ Գարսոն տանուտերի ասացից սրտապնդվում է վստահ քալերով մոտենում է եկվորին, վիզը երկարում եւ հարցնում. «Չավո»։ Ձին կերակրելու համար կարելի է գարիճ արել։ Նորից հարցնում է անհարմար վիճակի մեջ ընկած Պաշտոնյան։ «Նետ»։ Կաշ պատասխանում է գասուն։ Լսելով նրա մեր ժողական պատասխանը, եկվորը հուսահատ շարժում է գլուխը, նստում ձին, արագ հեռանում, հազար ու մի անեց թափելով գյուղի եւ նրա մարդկանց վրա։ Նրա մեկնելուց հետո յուղի բնակիչները ազատ շունչ են քաշում եւ անհամբեր հարցնում են Գասոյին. «Ինչ կսեր այդ քամբախտ մեծավոր»։ «Էն կսեր, թե մեր հարևան յուղի հետ կռվել գուզեք, եթե կուզեք, ձեր ձեր հեծեք, զենք կապեք, գնանք Էդոնց լավ լավ հողեր խլենք, միացում ձերին, ես էլ դառնամ ձեր ռես»։ «Ես ասիմ, չէ»։ Էդոր համարը խռովեց ու թորկեց գնաց։ Տանուտերոհանը մոտենում է նրան ու ասում. «Կեցես գասո, եթե չեղներ այդ քումի հատիկ նեդնու ասոիդան, մեր տունը դրուշ չայր մայր կքանդեր ու խաթի մեջ կթալեր»։ Այդ օրվանից ասոյի անունը մնում է դա, իսկ գարսոյինը նեդ։